Уроки англійської. Подкаст bbc.ua В ефірі BBC програма «The Market» – Ринок. Мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. Сьогодні ми слідкуємо далі за кампанією за порятунок ринку на Брайн-стріт, якому загрожує закриття через будівництво нового супермаркету. Ну а ще ми навчимося говорити більш переконливо і розповідати, що належить зробити. Якщо пригадуєте, минулого разу Гаррі Смарт, один з ринкових торговців, розмовляв з бізнесменом на ім'я Каз Джансон. Саме Каз відповідає за зведення нового супермаркету. Гаррі? Talking to Kaz Jansen? I thought Gary was supposed to be saving Bryant Street Market. Справді, від Гаррі очікують, що він буде брати участь у кампанії за збереження ринку. Але ж ні, він таємно запропонував допомогти Казу Джансону. А водночас інша продавчиця з ринку Сильвія Джейкобс та журналістка Джина Слейтер намагаються заручитися підтримкою їхньої кампанії. Yes, they're collecting signatures. They want people to sign a petition. Вони збирають підписи під своєю петицією. Послухаймо, як у них ідуть справи. Excuse me, Edith. What's all this about, dear? We're collecting signatures from. Don't people... speak so quietly, dear. I can't hear. Oh. We're collecting signatures from people who want to save Bryant Street Market. Oh, yes, I know. It's such a shame. Such a pity. Still, I'm looking forward to going to that new supermarket. Do my shopping in the warm at last. So, won't you sign? Such a shame. Such a pity. But I do like it. Hey, Sylvia. Oh, Gina, I don't know. This is so frustrating. Even old Edith won't sign. Yeah, I know. I've only collected half a dozen signatures all morning. Отже, Сильві та Джині, поки не дуже фортунить з їхньою петицією, навіть старенька Едіт, постійна клієнтка на ринку, не хоче підписуватися. Вона каже: I'm looking forward to going to that new supermarket do my shopping in the warm at last. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу піти до того нового супермаркету. Нарешті робити покупки в теплі. Хоча Едіт вважає, що коли ринок доведеться закрити, це буде сумно. Such a pity, such a shame. Як шкода, і яка ганьба. Джина дуже засмучена, бо їй просто ніяк не вдається вмовити людей підписати петицію. Вона каже: It's so frustrating. Це так виснажує, засмучує. Yes, it's such a pity, such a shame, so frustrating. Так, Сьюзен. Час мовної хвилинки. Якщо ви хочете, аби ваша думка звучала по-англійському більш переконливо, недостатньо просто сказати It's a pity. Шкода. Додайте Such a. It's such a pity. It's such a problem. It's such a pleasure. Така проблема, така насолода. Ну а тепер повчимося звучати більш переконливо, повторюючи за Сюзан. It's such a pity. It's such a pity. Слово pity. то іменник. А ось як звучати переконливо, вживаючи прикметники. This is difficult. This is so difficult. Отже, перед прикметником для посилення додаємо слово so. This is so difficult. Це так важко. Повторюйте за Сьюзен. This is so difficult. This is so difficult. Отже, ще раз правило. Перед прикметником додаємо so, а перед іменником such a. У такий спосіб ви звучатимете більш переконливо. Ну а тепер завдання. Вам дзвонить приятель і каже, що не зможе пообідати разом з вами. Скажіть йому, як вам шкода. Oh, that's such a pity. Ну, а як ви скажете, що робота, яку ви виконуєте, така складна? Oh, this is so difficult. Ну, а в нашій сцені ми почули такі приклади. Such a pity. Such a shame. This is so frustrating. Але повернімося до нашої історії один з тих, кому належало б збирати підписи під петицію, не збирається цього робити. Я маю на увазі Гаррі Смарта. Гаррі, yes. He's been talking to Kaz Jansen, the supermarket developer, hasn't he? Точно. Але що ж саме він надумав? Зараз ми почуємо, що він щось приніс Джині та Сильвії. Що саме? Послухай, мабуть, довідатись. goes. As well as can be expected. Oh, hey, Gary, have you got those leaflets printed yet? Leaflets? You were supposed to ask your friend to print some leaflets for us about the protest on Tuesday? Oh, yeah, yeah, I've done that. They're in the back of the van. 5,000 of them. Oh, can we see them? Of course. You're very lucky to get these leaflets done for nothing, you know. Hey, they look good. Save our street. Terrific, isn't it? Отже, побачивши Гаррі, Джина нагадала йому про листівки, які тому належало видрукувати на підтримку кампанії. You were supposed to ask your friend to print some leaflets for us about the protest on Tuesday. І що ж, чи приготував Гаррі листівки? <laughs> Як він каже. Oh, yeah, yeah. I've done that. They're in the back of the van, 5,000 of them. П'ять тисяч листівок у багажнику фургона? <laughs> гордо каже Гаррі. They look good. Save our street. Terrific, isn't it? Але, на жаль, ті листівки не такі вже й добрі, як здається, з першого погляду. Послухаймо далі, аби довідатися чому. You're very lucky to get these leaflets done for nothing, you know. Hey, they look good. Save our street. Terrific, isn't it? Wait, hang on a minute. This says our protest meeting's on Thursday. No, no, it's Tuesday, Gina. I know when the meeting's supposed to be, but that's not what it says here, is it? Let's have a look. Protest meeting outside the town hall at 8 o'clock on Thursday. Thursday? what an idiot! I told him it was Tuesday. Wait till I get my hands on him. Sorry about this, girls. I'll sort something out. Оце так так. Побачивши одну з тих листівок, Джина каже: Hang on a minute. This says our protest meeting's on Thursday. Зачекайте на хвильку. Тут сказано, що наш мітинг протесту відбудеться у четвер. Гаррі говорить, що та помилилася. Мітинг бо буде у вівторок. Джина відказує. I know when the meeting's supposed to be, but that's not what it says here, is it? Я знаю, коли має відбутися мітинг, але тут сказано інше, хіба ж ні? It's supposed to say Tuesday on the leaflets, but it says Thursday. What is going on? Схоже, щось пішло не так. Але про це трохи згодом, бо настав час другої сьогоднішньої мовної хвилинки. У кожного з нас є певні обов'язки. Things we're supposed to do. Ну, скажімо. I'm supposed to finish some work today. Сьюзан належить закінчити сьогодні певну роботу. Зверніть увагу на конструкцію. I'm supposed to finish some work today. Be supposed to do. I'm supposed to finish some work today. Але, на жаль, не завжди вдається робити усе, що належить. Oh dear. I'm supposed to finish some work today, but I don't have time. Мені слід закінчити певну роботу сьогодні, але я не маю часу. Попрактикуємося, повторюючи за Сьюзан. I'm supposed to finish. I'm supposed to finish. I'm supposed to finish some work today. I'm supposed to finish some work today. I'm supposed to finish some work today, but I don't have time. I'm supposed to finish some work today, but I don't have time. А тепер самі спробуйте сказати те ж саме, тільки в минулому часі. Мені треба було закінчити певну роботу вчора, але я не мав чи не мала часу. I was supposed to finish some work yesterday, but I didn't have time. А от які приклади розмови про належне ми чули в нашій сцені з вуст Джини. You were supposed to ask your friend to print some leaflets for us. І? I know when the meeting's supposed to be, but that's not what it says here, is it? Прослухаймо ту сцену ще раз. Зверніть особливу увагу на кінцівку. Що Джина і Сильвія думають про Гаррі? All right, girls. As well as can be expected. Oh, hey, Gary, have you got those leaflets printed yet? Leaflets. You were supposed to ask your friend to print some leaflets for us about the protest on Tuesday? Oh, yeah, yeah, I've done that. They're in the back of the van. 5,000 of them. Oh, can we see them? Of course. You're very lucky to get these leaflets done for nothing, you know. look good. Save our streets. Terrific, isn't it? <sighs> Wait, hang on a minute. This says our protest meeting's on Thursday. No, no, it's Tuesday, Gina. I know when the meeting's supposed to be, but that's not what it says here, is it? Let's have a look. Protest meeting outside the town hall at 8 o'clock on Thursday. <sighs> Thursday? Ah, what an idiot! I told him it was Tuesday. Wait till I get my hands on him. Sorry about this, girls. I'll sort something out. What do you think? Do you trust him? No further than I can throw him. He's up to something. He's definitely up to something. Звучить Так, ніби Гаррі гнівається на свого знайомого, який друкував листівки за допущену помилку. Він каже: What an idiot! Wait till I get my hands on him. Який ідіот! Зачекайте но, ну, я до нього доберуся. Але Сильвія та Джина щось сумніваються в його щирості. На питання Сильвії, чи довіряє вона Гаррі, Джина відповідає: I don't trust him further than I can throw him. Дослівно, я довіряю йому не далі, ніж можу кинути його. Себто ані на гріш не довіряю. I don't trust him further than I can throw him. Що ж, Сильвія та Джина певні, що на Гаррі покладатися не можна. Що він робитиме далі? Про це вже наступного разу. Нагадаю, ви слухаєте The Market from the BBC. І зараз маємо нагоду почути, як деякі з вивчених нами мовних структур і виразів вживаються у реальному житті. Пригадуйте слова So and such. Один бізнесмен саме повернувся додому з роботи. Послухаймо, що він розповідає дружині про свій день. Hi, Jonathan. Here's a cup of tea. So, how was your day then? Oh, not too good. It's just so busy at the moment. What do you mean? Well, I had such a busy day today. The phone didn't stop ringing. People kept coming into the office to ask me questions and wanted to talk when I had to do other things. Just went on and on all day. And then before I knew it, it was the end of the day. That sounds awful. What are you going to do about it? Who knows? Who knows? Отже, він сказав: I had such a busy day. Я мав такий завантажений день. Що ж, наближається кінець чергового завантаженого дня на нашому ринку. Ми залишаємо вас із пісни про людину, яка чомусь не завжди говорить правду. Група Chiffons і Sweet Talking Guy. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua